Ikalawang Hari, Kabanata, Siyam. Samantala, tinawag ni Propeta Eliseo ang isa sa mga propeta at inutusan, Magbihis ka. Pumunta ka sa Ramot Gilead at dalhin mo ang langis na ito. Pagdating doon, hanapin mo si Jehu na anak ni Jehoshaphat at apo ni Nimsi. Sabihin mong iwan muna niya ang kanyang mga kasamahan at isama mo siya sa isang silid Doy ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo. Sabihin mong, pinili siya ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pagkatapos, umalis ka na agad. Pumunta nga sa Ramot Gilead ang kabataang propeta. Nadatnan niyang nagpupulong ang mga opisyal ng hukbo. Sinabi niya, Napagutusan po ako, mahal na pinuno. Si Jehu ang sumagot. Sino sa amin ang kailangan mo? Kayo po, sagot ng propeta. Tumindig si Jehu at sumama sa propeta sa loob ng bahay. Pagdating doon, ibinuhos niya sa ulo ni Jehu ang langis, sabay sabi, Ganito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Binubuhusan kita ngayon ng langis upang maging hari ng Israel na kanyang bayan papatayin mo ang iyong hari na anak ni Ahab upang maipaghiganti ko kay Jezebel ang aking mga propeta at ang lahat ng lingkod ni Yahweh na kanyang pinatay. Mauubos ang angkan ni Ahab at papatayin ko ang mga anak niyang lalaki sa Israel, maging alipin o malaya. Gagawin ko sa pamilya niya ang ginawa ko sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat at ni Baasa na anak ni Ahiyas. Si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa kaparangan ng Jezreel at walang maglilibing sa kanya. Pagkasabi nito, dali-daling umalis ang kabataang propeta. Nang bumalik si Jehu sa kanyang mga kasamahan, tinanong siya ng mga ito, Anong nangyari? Anong kailangan sa iyo ng lukulukong iyon? Sinabi niya, alam na ninyo kung anong gusto ng lukulukong iyon. Ano nga ang sinabi niya? Tanong nila. At sinabi niya, Ganito ang sabi niya, Inutusan ako ni Yahweh na buhusan kita ng langis upang ikay maging hari ng Israel. Pagkarinig nito ay dali-dali nilang inalis ang kanilang mga balabal at inilatag sa paanan ni Jeho. Hinipan nila ang trumpeta at saka sumigaw, Mabuhay si Jehu! Mabuhay ang hari! Pinag-aralan ni Jehu kung paano niya mapapatay si Joram na noon ay kasama ang mga Israelitang nagbabantay sa Ramot Gilead laban kay Haring Hazael ng Syria. Si Haring Joram ay bumalik noon sa Jezreel upang ipagamot ang sugat na tinamo sa pakikipaglaban kay Haring Hazael up sa mga tauhan ito. Sinabi ni Jehu, Kung talagang kakampi ko kayo, isa man sa kanila'y huwag ninyong pababayaang makapunta sa Jezreel upang ibalita ang nangyaring ito. Sumakay siya sa kanyang karwahe upang puntahan si Joram sa Jezreel na noon ay dinadalaw ni Haring Ahazias ng Huda. Mula sa tore ng Jezreel, Natanaw ng bantay ang pangkat ni Jehu. Sinabi niya, May isang pangkat na dumarating. Sumagot si Joram, Sabihin mong salubungin ng isa nating mga ngabayo at itanong kung mga kaibigan ba sila o mga kaaway. Kaya sinalubong sina Jehu ng isang mga gabayo at sinabi, Ipinatatanong po ng hari kung kayo'y kaibigan o kaaway. Sumagot si Jehu, kaibigan man o kaaway, wala akong pakialam. Sumunod ka na lang sa akin. Dahil dito, sinabi ng bantay. Sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin dito ang pangkat. Inutusan niyang muli ang isang mangangabayo at ipinatanong kung kaibigan ba sila o kaaway. Sinabi ni Jehu, Anong kaibigan o kaaway? Sumunod ka na lang sa akin Sinabi uli ng bantay kay Joram. Sinalubong na sila ng ating kawal, ngunit paparating pa rin ang pangkat. Parang isang siraulo sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ng karwahe ang kanilang pinuno. Parang si Jehu na anak ni Nimshi. Sinabi ni Joram, Ihanda ninyo ang aking sasakyan. Dali-daling sumakay sina Joram at Ahaziyas at sinalubong ang pangkat ni Jehu. Nagkasalubong sila sa lupain ni Nabot. Nang makilala siya ni Joram, itinanong nito, Kapayapaan ba ang sadya mo, Jehu? Sumagot si Jehu, Magkakaroon ba ng kapayapaan habang naglipa na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at pangkukulam na pinalaganap ng inamong si Jezebel? Nang marinig ito, biglang ibinuwelta ni Joram ang kanyang karwahe upang tumakas, kasabay ng sigaw kay Ahazias. Pinagtaksilan tayo! Ngunit buong lakas na pinana ni Jehu si Joram. Tinamaan siya sa likod at tumagos ang palaso sa puso. Bumagsak si Joram sa loob ng karwahe. Sinabi ni Jehu sa kanyang katulong na si Bidkar, Buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot ng Jezreel. Alalahanin mo ang pahayag ni Yahweh laban sa aman niyang si Ahab noong tayo'y kasama pa niya. Nakita mo ang pagkamatay ni Nabot at ng kanyang mga anak. Gagantihan kita sa lupaing ito. Kaya nga, buhatin mo siya at ihagis sa lupa ni Nabot upang matupad ang sinabi ni Yahweh. Nang makita ni Ahazias ang nangyari, tumakas siya papuntang Beth Agan. Ngunit ipinapana rin siya ni Jehu at siya ay bumagsak sa loob ng karwahe ng paahon ito sa Gur na malapit sa Ibleam. Gayunman, nakatakas siya sa Megiddo at doon namatay. Ang bangkay niya ay kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod at isinakay sa karwahe at siya'y inilibing nila sa Jerusalem sa libingan ng kanyang mga ninuno sa bayan ni David. Si Ahazias ay naging hari ng Huda noong ikalabing isang taon ng paghahari ni Joram sa Israel. Bumalik si Jehu sa Jezreel at ito'y nabalitaan ni Jezebel. Kinulayan ni Jezebel ang kanyang mga mata, inayos na mabuti ang buhok at dumungaw sa bintana ng palasyo. Nang makita niyang pumapasok si Jehu, itinanong niya, Kapayapaan ba ang sadya mo, Zimri? Mamamatay ng sariling Panginoon? Tumingala si Jehu at nagtanong, Sino sa inyo riyan ang aking kakampi? Nang dumungaw ang dalawa o tatlong yunuko, sinabi niya sa mga ito, Ihulog ninyo ang babaeng yan! Inihulog nga nila si Jezebel. Nang ito'y bumagsak sa lupa, tumilamsik sa pader at sa mga kabayo ang kanyang dugo. At ang bangkay ay pinasagasaan niya sa karwahe. Pumasok si Jehu sa palasyo upang kumain at uminom. Maya-maya, sinabi niya, Kunin ninyo ang isinumpang babaeng yon at ilibing ninyo sapagkat anak din naman siya ng hari. Nang puntahan nila ang bangkay upang ilibing, wala na silang nadatnan kundi ang ulo, mga buto ng kamay at paa nito. Nang ibalita nila ito kay Jehu, sinabi nito, Ito'y katuparan ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Elias na si Jezebel ay lalapain ng mga aso sa mismong nasasakupan ng Jezreel Parang duming sasambulat ang kanyang bangkay at walang makakakilala sa kanya.